panuda panjang ya pangampur ampura sapa panjang na galur-galur nucat Cerita nu nucan laksana nerrus Narutu ngadeng danya keradana nggakgal luuru turunan anu kapungkur mapapai mapapae cari tanuka tundak zaman bahho ngoga lu turunan zaman kapungkur cari tak zaman Balak ke zaman do para masih muda. orang cuangawosaken kawontenan dial beting negara Nuka celuka aun Nawun kawentar kal kajna pria nyaturken dibuana panca Tengah nagara Padung Duman tanah Sindang lemahaba Digara Pakdungduman tanah Sindang lemha bangte cacan ayat Tering madu ka karek ayat tering ku Bonggawak sapan Jenenngan Nana atunyatanamas Rilan ratu Hajikala naki Ari ratu hajikala nakti nyatan ateta caridina salatingkaraton. mucu kumungu di Bal Er bongkok ngaronjo di salah beting kada to noping kali nyatan napi nutrisakembaran Jenangan Naan nugelis belangi Larangkallayan nugelis belangi wangi Adina ateta Masri lan Ratu Hajikalanasakti. do do do do do do Petanya tanah ponggawasa pasang Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti Nyata nanu gundam catur marga nu jadi lantaran Adina tenu gelis belengi larang nu gelis belengi wangi disebaku para raji atas disebaku para Satria Nunyagaken Srippitaken Sabdapanglamamar tapi sadaya Nayau ditari masa daya Nayanuka tampak ditamppik Babar sapi bisa hotwetannya tanah Ratu Haji kal Saki ganenya tanahpok ngandika tembalen api ratu haji Adi Mas belei larang belegi wangi cali bager sattata ia jeng se kakak kaulanun kakak tinggal Kakak at yeraga waking adi gelis pakaia kenan si kakak nu gelis begi larang kaulan Mukti payungnya gaken sembapang bakkti kasih kakak kau laun badai aya pi kersal noun sumangga atu yeraga waking adi gelis paka kenen si kakak calik bager gelis belenggi wangi calik bagersa tata kaulanun kaulanun anga semanga semanga kaulan kakak Suanggaraga waking ngogepon gitu Day kakak yang ga ke sembapang bakkti kaunjukgampang salir ra paduka kaulan kakabbok Billy bayraga Waking lengkap kirang tata kirang titis songong melengong luka banyak camplak Agung cukup lumuran nuuka suhun kakak Jembar hampururan nu diterdah di Hampura dimas dihampur calik baggeri uh kauulanmun sumangga mangga kaulan mu kakak sumangga atu y ragawakkingdinanasagaing nyagaken sembapang baktinya kakak si kakakek aya naon tiasa na nyatan ngakiragawakkingwah duaa dima Yuk bager sika ka tenyatan a kaya turbalaka. dipikir-pikir sang saya ka pikir di rasa-rasa sang saya ka rasa at atau yenya tanah Di negara Pakdungdu mantesnya tanah at ye betan Syadi cobareku merekaeka Pendayana dimas gosak itu dedeg layuanana geak itu anguna coba apasa para sabababaraja nu datang sabbarahanar Patih anu dugi sabababarhaa Tria Meh ampirti selawe negara nya tanah ngalamarkah hidup panah tapi didenge kenanakusi kakak itunte ditarimaknuia te di tampak coba reku mereka pendayaan sada na nyatan at undur tiin nagara tenya tanah undur pundung dangdan ke yang majar mana ditampik babar sapisan coba reko mereka pendayana di mana. Tuduh kawalanun kakalantaranta can ayah nucop tanah mana teta can ayah nucop. Kakak Rangka waking teh terus terang baik kakak asananya tanku sampai datnya tanah dungkap tadiit dannge ti pisannya tanah caca ayanut soketta para raja para narpati para bupati para satriatek itu kaulan hmm, Dede dimas dede tauh auna bagur bewangi larang belengi wangi mana diana diangkirku sikaka lain dinawanci hembak berbayak merbayaksalain dinamangsanya tanah sika kauh ayeuna di sahabatbat tingkara tontehnya tanah aya nuker ngalakunan ngalamar kada bagnya tanahwe tan nuker ngalakunan ngalamar alus Wauna beres cariita anakana kasep ruana gagah kayana dimas bisaanadi diangkirku sika ke Waduh Adi Mas lamun terdaik tehbooh bodoh Adi Maseta nuker konan ngalamarnya tanah Ka Adi Majar mane jenengan anakkala Jaya tuang Pinutra Rama Pangeranpanggung Tidku Semart tanana Cirbon mana lamun diek naik Waduh bodoh bodoh Adi Masoh tandunya kakak kakakan nulararas etah etah eta sidi ye Adi Mas kakak saddulur si di anukolotpirakuariisi kakanya tana rek nyurungken karena jurangmah pira kuariisi kak-kaek nyila kaken kamu jadi sadulur mah buruk-buruk papan jati hadde goreng jengmu jadi salurdulr A Mas Mana si kakak ngomongan kasih adik nyatana atau saking kuda deh saking ku karunya daek adi mas kudu daek. Sebab lamun daek bodoh adi mas bodoh. Ya, Adunya kakak tuh hari itu aturan anak mas sumangga kakak deh. Raga waking tanah palai terang kaulanung kakak. tapi lamun si kakak nyata nak eta cariosan si kakak tenah leres nahan te kakak dura gawaking ma terus terang me pada pada ngagaduan pamegat oge moal paduan baik kakak Jung adik mas coba tinggalin nyata aku si adik Ulun tanya tanah tuh tapi nutri nu gelis belangi larang lana nu gelis belangi wangi na bakal undur ti ratonnya tanah Tina pangkonan kakana jenngan nana ratu haji lan masri Bakal atuh hetan napungannya tanah atu nu ke ngalakonannyagakensripitakan sabdapanglamar Jenenngan nau ykalajaya tuang pinutrarama Pangeran Sunanpangnggung. At mangsa narita terdicaita lagunana terdicaita lampana dicaita dungkap nabae Tanah buruan karton barang breh kating ngaliknya tanah atu etang nujunnya tanahnyagakensripitakenabdapang lamar jenngannan hatu ykalan ajaya Kating ngakupi nutri. Quan mugelis belangi larang teh kali gane tapi pin nutriri tekkle baring nga Jamir Toleb baring nga jammirnya tanah kali ganenya tanah atuh tek te jeh kali ganenya tanah aku ylirgi baratnya tanah atuh ku lepastina na gedung tembalan na pin nutris saparanntos naleb baring nga Jamir makana narerita kali gane pokasauran tuh kakak tengte teinya kakak eta jalma anurek ngalamar karaga waking nuhaang mi iba raga wakinghonya tanah anurerek mi karep karaga waking jalma model gitu tanahrupana kakak tengte kakak tente teinya kakak nuku maha Arinu alus wa anak nuku maunya tanah atuh Hek omongan anak nuku mauka seruppanku manu gagarnya tan kaya na kakak si kakak tenngtu ngentekaraga wakingnya kakak Kakak raga Waking cenarek diahukan kajal makawas itu tanda ruananya kakak Du tengtekak teng teingenkarawakingnya kakak Katingkahanjallmahiideng letrang model Ki tanda rupaneh Kaingkahan tuur kawas pana beh Kempul legen kawawa kere blue nabikahangkararaga Wakingrek ngalamar karaga Waking terraga Wamah derek dongkrek koko Dorin mencos temenen Tesuka lahir na Tesuka batinlah mencenaraga pengawakan ragawak cenarek dibiken Kajjal makawaski itu tanda rua narek dibiken Kajjal makawaski itu udah gudag nateraraga Wakimah Te suuka lahir nates suuka batin nah Raga Waking mac cena jeng Tenimbang dibiken Ka Jalma Kawaskitu Tanda ruana Jeng Tenimbang cena di Garwaku Jama Ku Jalma Kawaskitudang gudegne Ka jeng digegesek dina Luur Batu Ka jeng di dengdengdina Na pagarager Raga pengawakan raga Waking majeng Tenimbang cena di Garwaku Jalma Kawaskitu Tanda ruanateraraga Wakimnya tale te kakan. tinggaleta tembalan nanan nugelis benyilarang barang coppa dengeteskarasakudinaku nugelis beleiwangi aduh tete tete eta si tete ula kabinabinaca cariyosan ck tete lungmbaek lamunte kadennggiun kujal mana barang kaden yin kujal mana buah-buah lettikken pikirna buah-boanya tanak nyeriun hatna eh T ulah kabina binacak T hari ca cari tete2 lamun tepurun tepurun bahetapeta si tete ulah kabina binacak tete channel lamun si tete terrek daye kajalmaheta keun kanggoraga baking Cak tete duuh teing inji belenggi wangi jadi si inji rek daye Kajjal makawasskitu tanda ruban injerek Da Kajal makawasski udah gudak najjung Inji Sinji geradaek Jung Sinji gerak daieknya tanah tapi si Teter jeng Cji terus rangba Inji batunya tanah pepesndo se 11 Labun Sinji cerek Da ajal makawas itu tanda ruana terraga Wa masukka di gege segnal Lu batu suka diden-deng Dina pagar tapinya tanah Sinji lamun benerek Daik cerah batu jeng raga Wating cat Inji Jung berada tinggi andutete batu dipikir-pikir lamun auna cena raga wakindae Kajjalmaeta Si tete cena jeng raga Waing ceera Bau pepes nog sese bila satu he lasnut artitina ca tete ah, Ta Ari kaang raga Wakingmatete ulakabbinabina tete eta cacaryo sane kudu dijaga tete Ulun tanya tanah ateta pin nutrisa parantosnanya tanasa saurat. ganenngnya tanah baring ngajerit Marang Langit Baring ngoceak Marang yagatnya tanahanya selan atau Ynu jadi Kakakan jenengan Nana Ratu Haji atau karrib bari Bibit barabayanya tanah Lubat sakaka lubat lamppe pengantun genuh tanya tanah nuker ngalakonan ngalamar jenengan Nana kalana Jaya tuang pinurnya tanah Rama Pangeran Sunanpanggungukan pin nutritnya tanah Mulang Kapetapan Paseban Pancardi Tikana tempat panganginan Peta eh, Pin nutrinya tanah ngabrabragu Lumpatan Aina tun Lampa Napi nutri Nu Geis Belangi Larang Belangiwangi Adina Mas Rilan Ratu Ajikalana Sakti digara Pegung Duman Tanah Sindang lemah hambang kurang cuang catur kena tuynya tanahkalajaya nu ngalapunan ngalamarnya tanah ditamppik babar sappisaan ditamppik sappat jodogan tembalanannya tanye kal Jaya waduh betepaingane cek sau jaring kanda tepaingane cek beja Di nagara Pakdung Duman tanas Sindang lemah habang nyata Napi Nurina tukang Nampik Babar sappisaan Be Ayina Sakawit naraga Wakirek ngalakonan laku Lalamunna Re ngalakonan Agung-agung ngawur kenzaika langit ditaririmanya Nuhunte ditaririma te jantan halangan tapi nyata Ayina ditolak Babar sappisaan diamppik sapa jodoga I Pin Nuri Belenggi Larang belenggi wangit. naraga waking ditampik sapa jodoganku sampean ditampik babar sapisan. Besok pagi jaga baring datang karena babaring kada datang karena babaring carita ulah sambat kaniaya. Hmm. waking nyata na ayeuna narima kandapan ditolak babar sapisan nyata na aina narima atau kasoran nyata na ditampik sapa jodogan. Tapi besok pagi jaga baring sangatt karyaya atnya tan kalaujaya tuang Pinutrarama Pangeran Sunan Pak Aina undur Pndung Aye Nadang dan Keyaknyaatanal A undurtin Dangkara Pakung Duman peta Ratu bungsukala Jaya T Kaligan ami yang Petatubung sukalnya tanatubung Sukalanjaya tuang Pilutrarama Pangeran Sunan Pangil Ana Unur Tinagara Pakung Luman Kali Gade pela Luman Pak ngebat ngidulnya tanah ateta Tinagara Pakung luman besok pagi jaga baring bakal dungkap nanya tan ka dongkol patuana patempatan Nana dipatih kal negara tiungngkol patuanan ngebat mas ngidul-nidul ngulon besok pagi jaga baring bakal dungkapnya tanah kaka malluhur makam Cina tim kamluhur makam Cina atwe tanya taneh lepat mulon mapi lewe ngaheng mapi lebak se Ratu bungsu kalana jaya sampainya tanah besok pagi jaga baring bakal dungkapnya tanah atu iya kak leweng petapan paseban rombeng iya Petanya tanah ratu bungsu kalana jaya barangnya tanah dungkap kaleweng petapan paseban rombeng kali ganeker luumaku kali ganeker lu maah tenya tanat soka denge tes karasa kali Ga nebre Ka tinggali soaranya tanaha guru diullung-ullung sora musesa diwang-awang sora sifat satu sora sifat satu mangro par-rupa satueta ayaah di luwe petapan paseban lubeng I sukajayanya tanah nukerlummpa barang aye na ngadanggu Kalayan ningali sifat satu mangrupa-rupa satua gimbung mananga gurunya tanah ayah di leweng petapan Paseban robe tembalannya tana Ratu bung sukajaya Waduh Beiyaah sifat satu mangrupa-rupa satu nya tanah Nahakker ayah naon nahku naon aya satunya tanam model kita tan na ruukan barang Mujungan dikaknya tanah bari ngalirikan karenaan sabur ringan Kali gane nya tanah atau mereka tinggali ayah hijipin nutrinya tanah anu nujungahan eta sifat satu mangrupa-rupa satu Ari tapi nutrite jenngan anak aturtu bungsubagagan dansari koningoni ngon sipat satu kewan mangrupa-rupa satu lamun munding nas 100 lamun kuda nas 100 lamun sapi 100 lamun ayam nas 100 lamun entuk nas 100 la Japat Di 100 lamun so 100 100 100 100 100 100 100 100 kanyatan ingon-ingon nyata tanah-tanah pisah satoan anu nyata tanah gerdi asuhan aku eta pinutri iya barang brehnya tanah ningali atu etapi nutri Ratu bungsu kalana jaya kali gane cumeluk tinu jauh kali gane cumalabang tinu anggang. Iya, nya tanah kaeta pin nutri manjar mane menanye mamen tangan ja Ami pin nutritri Amittir nya tana raga waking bakal menanye mamen tangan ja Kas sampeyan ennggggal datang cali kehendangam pekir barang copa denge tes karasa kueta pin nutrimu ker ngalakonan nginggu keningoningon. jadi nutri teh kaligande nga jerit martang langit macaak Maratang jagat Tulung bantu Sunan nambut tulaksanya sunan remnya Kak Pogawa sampeyan mam manenya tanah menanye mament tanganj ngatuyekararagawaking du Benduuka suhun salah katamaknyatanap po gawa sai sampeyan lamun bener rekmentanye mament tanganjangmak entongkararagawakking sebab ragawakking maaya di Pangan Olammun loro sampeyan regmentanye mamen tanganjang mas saya dungkap TK orang nagara tuhka na negara Pakung duman kau la nunana sinddang sebabari di nagara Pakungdumante nya tanarek ngi lari pin Nutri Loban Nugindimunrekgni lari pe penjang Loban gan Regni lari anu Sugidulnya Banda barang Loba Ki kaulanga Waduh oh, sebab raga Waking makakah hiji aja di Palewenngan dua Yeragawa King nyata naker ngalakonan nginguken ingon-ingon nak ingon-ingon urang negara gitu kaulan mungkin gitu Pin hmm. Mutri jadi sampean ker nginguken ingon-ingon urang negara leres kaulan mun leres Yeragawa King teker nginguken wartawan Ningon urang nagara Pakdung duman Gauh na nya tanan nugelis belangi larang nugelis belenggi wangi Ki kau lau Man saya nama sampeyan lapun Benek kanjang mat kau urang nagara eling-eing di na negara malam rekki lari nu sugeddunya Ba barang loba lapun rek ni lari pinutri giding nya tanana pe penjang gandang loba. sedang kenyataan sampai andung kapak nyata dungkapnya tanah waking Majar manerek mentanya mamen tangan yang tapak tempatan raga waking model kita Darupana patempatan waking model kita darupana rupana panggangon dan raga waking model di rupana tah mual te, dekat tinggaliku sampean raga waking aja di leweng petapan paseban rombeng q dinanda penpalasan lungaga nyatana atau panganggonda ragawakking la muntaupupungan sabelekbe lamundndalik kangangan saiji lamun dengan saja jalan mana pngan sa belek-bek dali kangan sai jiha te man saja jalan pengganggonan raga Waking modern gitu tanda rupan na kaulan mana saya dungkap TKrang nagara do eling- eling digara Eliingka lau pin nutriri raga wakin terek milari pinuri kindding terek milari pepenjang gandang terek milari nu sugi dunya banda barang Raga ragawaking kerlu maku kerlumaku kerlumampah kali gane nyatana patepang patepung lawung rejeng hiji nyatana rejeng sifat satu kalayan rejeng sampean syukur bagja kamayangan lamun bener sampean keur ingon-ingon urang nagara raga waking nyatana bakal ngabantu kasampean raga waking nyatana bakal milung ngingukeun ingon-ingon nyatana ngabantu kasampean duh mak kauula ula lah omak kalanlang naon sabab dan sebab naraga wakinya tan di ditipan kurang negara atanpi ditugaskan kurang negara tenya tanah ragawakkingu keingoning ngonte terus terang baik Makaknya tanah at nyalira maka lamun ayah nulennggit berang kalawan peting saya iji lain pepuk ruppus tambahak beheng raga Waking kanggo kaganti gitu tahu langun gitu Mant saya nama sampeyan Yejungunglumuma bra geralummpa saya namanya tanah raga Wakimat terusang meddu. kaulan non tong gawa kawakkingmaya tanah nuunken ngapa kalan hmm, dedeh tinnemenan pinut sanajan sampeyan nolak sanajan sampeannya tanah teking tetapnya tanah yuk tetap bakal nga bantu sampeannya tanah bakal salib di lewe pentapan paseban rombengnyarangnya tanah sampeyan Tomboro adalah dilara sana jandugi kapatinya tanda rido rela kerkulanya tanda iya kula jenengan ratu bungsu kalana jaya. Aduh, kau lanu. Tapi nyata negara dipikir Gera di emutelah sebabnya tanah kumaha atau bakal na, Kumaha na ken kula nu nyatana Atu yeragawa keng bakal bakal nyatana nyanda kerasikona untung jengrugginanya tanah raga Waking Anu bakal nanggung jawab nutriri Ulah salampanggula Harwannya tanah atraga Waking bakal ngajaga ngaraksanya tanah sampeyankalaayanya tanah ingoningun orangrang na negara pattum mang sana naritanya tanah atleta pratubung Sukalana Jaya Aunya di leweng petapan Paseban rombe Seringgu keingonningonya tanah urang nagara rejeng Sibung Subagadangsari Tuang pin mutranya tanah atuhir para dewatiyaragamani kalau kantan tan Pagawean nananya tanak Ratu bung Sukala Najaya kalyan Sibung Subagadangsari Pagawean Nana Jayawaaka Jabangai Sukucul sore kandangi sukucul sore kandangi sukucul sore kandang. Minggukeningoningon warna 100 anusa warna 100 iji ayah anak A na tunda lampa najennengan anakakke salah tembung sukalana Jaya kalayannya tanapi nutritri nugelis sibung Subbaga nangsari tuang tunda lampana Auna orang cuang nyatur kenyatana iyo para dewa ti saw warragaman digeloka anu te waleh ningali tinnu tebih anu te waleh nyawang-nyawang tinuangga At Kapbuuhan Panca Tengah barang merekakat tinggalali eta tuang pinurane si bungsuh nyatah nutuun tisa warragaman dikeloka yuna dibuang di pista A aya di luung petapan Paseban Roma dibuang di pista kuranggara Pakdung Dume Sakawit Nanyata para dewati sawwaraga Man lokal nurun kentuang Pinurate kanggo ngusi lantaran cacaaya teing maduka karekya tering kubu tapi Auna kuranggara dibuang di pista di luung petapan Paseban Rome para dewati sawwarraga manik lokal kali kane pok ngadi kanya ngaandikan diililis manis le ke daon panganikan Waduh wong Buana Panca Tengah rupant Sakssenang temen rupan Sakssenang teman bahwa rasa para dewati sawwararagamankelkan nurun ken tuang Pinutrai istri sasi Kitetnya tanah kanggungnge Sidinagara lantaragara Sakitu Jbarnang sakitnya tanah lebarna tapi watak ngasepi baik keaana lantaran caca ayayak tering madu Ta ainakalakonka dibuang di pista y urabu anak pancatengahgah Ula sambatkan yayak para dewa mureg nganantepnya tanah kanagaran watak ngasepi baik keayayanan Aku yin nya tanah para dewa kali kane nga watak panawaanga watakpangga bisa. nya tanah kalib Ga dibankenpan jagat ditiban kenyata Kapbuana Panca tangan Eteta Sianpan rajagati sawwaraga manadik lokal kali-kan bakal tuurun etannya Tanaka kawasan Dewati sawwaraga manik lokalnyatapan jagat tumi nagarapak dungduman sampai ngalakonan nyatana eta Korawa balakaula para nyatana aku hamba rakyat di Nagara pak dungduman katibanan anu penerak jagat kali gane ibu rejeng batur kaligane perang jeng baraya siapa Jogregan Balakorawa balakaula di Nagara pak Atu etanya tanah pating jararit Maratang langit pating koceak maratang jagat Lantaran tepugo asal muasal nang kali gane pasea Gregan. Kali gane ibur jeng batur kali gane perang jeng baraya Cili ciwi cili purili cili sepak cili dupak Tojook silik bekok balakuwa bala Kaula nyatana digara Padung Duman Etang tong borok nyatan dudu ayah di nagara nyatan luaya di Paleuwngan hoge Duker ngalaku nadi Karawe di Paleuwngan Temaauur digawe Kali Gae silik keppro kududuku silik pancong naku Korea sepak cilid dupa ci-ciwi cilipur ri Cili tonjok cili bakko Sili bobatken Cli Bang Ttingkun pas seapa jogregan mangsa naritatannya tanah balaakowa balaakaula Hambara ya di nagara Padunglummannya tanah Kernglakonan Ibur salah lemmur Oyak dianagara sampai ngalakonan pating jarari sampai ngalakonan pating pating kocak tepugu asal tepugu lantaranana lantaran tanah katibanan pangawasa katibanan tanah penerak jagat barang etanya tanah balakorawa balakaula balak ker under salam nyata ker under daya ker oyaknya nagara kali ganet coka denge teskara saku2pi nutrinya tanah nugelis belangi larang nugelis belangiwangi kali ganet tembala nugelis belangi larangtetnya tanah deng Inji belangiwangi Iya ayah nao bina-binaating aya naon ayah naon aya naonnya Inji aya naon bening ibunya tanah selembur oyksanagara pating kot siak pating Jarrit maratang langit pating kot siak Marang jaga ibakorawa bala kaulahnya tanah kali gande pas siapaapa jog legan ayah naonnyaji aya naon ande tete duka Cak tete duka Ka tete raga wakiloge teteang kali gandenya tanah katukaking di malakorawa siih sepak sili dupa sili jenggu ceng nugunul siih sepak jenggu butat sili bebet ke cili bantingnya tete Aduh inji belenggi wangi puladianp puladianappa nanya tan apa marong koma lantaran bisi ayah mau ngadon gulung bisi ayah badak ngadon pasea gerak celukan bibi mbanya tanah tete rorong tete jompong sinaka dia sinaka dia kuraga waking rek di peripati kuraga waking rek di torta gawe cak ya. inji belengi wangi aduh tete mangga tete mangga mangga petanya tanah belengi wangi kali gane bakal cumeukanu jadi pada kawannya tanah kabi bimbang jenengan anak tete rorong tete jopong temlan na tapi nuttin Sumeluknya tanah ataukaktete rorong tete Jompong kali gane deteterong tete Jopong Ka dari yuk sampeyan Ka dariu pemarong makan kan yuk ka raga waking tanah cuma luka sampean teteh rorong teteh jompong kadarie kadarie Eta tanah teteh rorong teteh jompong anu jadi panda atau Atana tanah anu jadi bibimban kali gane tembala ana tete rorong teteh jompong deh dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang sumangga sumang ga nun guststi ratus summaangga yi tete rorong tete jompong kau la nunyaangga keun sembapang bakkti kau unjuk damppal salirira paduh kado da biang da biang da biang tuh tete rorong tete jompng diampura pisan sampean sembah pangabakti sampean katarima pisan kuragawaki kadari ye pomarong pomaka dia sampean kadari iragawaking terus terang banyak tanah tiasa nanyelukan ke sampean sampean terek di peripat terek di torta gawe kuragawaking cak tete rorong tete jompong duda biang mangga Suma ga nun guststitu atuh yteteorongtete Jompongnyagaken sembapang bakti atauuka izinnya gaken sembapang bakti ka2uh hari nuker ngalakonan kumaulalah Bening tuk enging atau konmbirit kasare.